Këtë gjë e përkujtojnë dhe e mendojnë vetëm ata që kanë logjikë. Vetëm ata që kanë logjikë e vlerësojnë dijen. Dhe vetëm ata e kuptojnë dallimin e atyre që dinë me atyre që nuk dinë. Allahun e kanë frikë prej robërve të tij dijetarët, kjo tregon se çfarë vlere të madhe ka dija tek Allahu subhanahu wa taala, aq sa Allahun subhanahu wa taala e kanë frikë më shumë se çdokush tjetër dijetarët. Domethënë ata që e njohin atë me emra dhe cilësitë e Tij, ata që njohin ligjin e Tij, që njohin drejtësinë e Tij, urtësinë e Tij, mëshirën e Tij, njohin ligjin që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala në tokë, të cilat janë drejtësi dhe mëshirë për njerëzimin e mbarë. Njohja e dijes është gjë shumë e madhe. Edhe dija më e madhe dhe më me vlerë në këtë dynjë është njohja e Allahut subhanahu wa taala. Njohja e emrave të tij dhe të cilësive të tij. Njohja e Allahut subhanahu wa taala është origjina e çdo dije. Sepse Allahu i madhëruar është krijuesi i gjithçkaje. Edhe çdo urdhër i shariatit vjen vetëm prej tij. Edhe çdo gjë kthehet tek urdhri dhe krijimi i Tij. Siç thotë Allahu i Madhëruar, Ela lehul khalku wal amr. Atij i takon krijimi dhe urdhri. Edhe çdo urdhër që vjen prej Allahut të Madhëruar vjen me drejtësinë e Tij dhe urtësinë e Tij e mëshirën e Tij, sikurse dhe krijimi i Tij vjen me urtësinë e Tij subhanahu wa taala. Edhe çdo urdhër i tij është në dobinë e njerëzve, është në dobinë e krijesave, sikurse edhe krijimi i tij është i plotë, nuk gjen në të mangësi. E gjithë këto gjëra mund të njohësh kur të njohësh Allahun e Madhëruar, kur të njohësh emrat dhe cilësitë e tij. Gjithashtu, Profeti sallallahu alejhi ve sellem i thotë Ibn Abbasit, ndër të tjera në hadithin që e njihni të gjithë, Ta'arraf 'ala Allahi fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shidda. Njihe Allahun në lehtësi, që të të njohë në vështirësi. Vendos poshtë këtyre fjalëve 10 viza. Njihe Allahun në lehtësi, që të të njohë në vështirësi. Nëse dëshiron që kur ti të jesh ngushtë, Kur të jetë palosur toka dhe qielli mbi ty. Kur të jenë mbyllur të gjitha rrugët. Kur të jenë larguar të gjithë prej teje. Kur çdo gjë të jetë kthyer kundër teje. Nëse dëshiron që të të njohë Allahu në këto momente, atëherë njihe Allahun kur ti të jesh mirë. Edhe njohja e Allahut Bëhet duke mësuar emrat dhe cilësitë e Tij dhe duke adhuruar Allahun në bazë të këtyre. Nëse e bën këtë gjë, e ke njohur Allahun siç duhet. Dhe nëse e njeh Allahun siç duhet, atëherë ai të bën ty rrugëdalje për çdo vështirësie. Të nxjerr ti nga vrima e gjilpërës, edhe nëse të palosen qiejt mbi tokë. Të largon nga çdo vështirësi, nga çdo mundim. Allahu i madhëruar ka treguar për mushrikët, për mushrikët dhe jo për besimtarët, për mushrikët, që nëse ata i luten Allahut me sinqeritet duke e njohur që ai është i vetëm në det, Allahu i shpëton. Po ti që je besimtar, nëse ti e njeh Allahun se kush është Allahu në të vërtetë, edhe i lutesh atij me emrat e tij dhe cilësitë e tij. A mendon se Allahu do të të lërë pa Gjithashtu, për ta njohur vlerën e kësaj dije e njohjes së Allahut, ki parasysh se me kë ka të bëjë kjo dije. Kjo është njohja e Allahut të Madhëruar. Çdo dije, çdo dije ka vlerën e saj në bazë të në bazë të asaj që trajton. Kështu që mjekësia, rëndësinë e saj e ka se ka të bëjë me njeriun. Sikurse inxhinieria rëndësinë e saj e ka se ka të bëjë me zhvillimin e gjërave që ka dobi me to njeriu, e të tjera me radhë. Kurse njohja e Allahut është dija më e madhe sepse ajo ka të bëjë me Allahun e Madhëruar, Krijuesin e gjithçkaje, Atë që t'i ka dhënë të gjitha mirësitë, që është bërë shkak Që ti të jesh besimtar në pafillim, edhe e ka shkruar që ti do bëhesh besimtar. Kështu që kjo tregon se sa e rëndësishme është kjo dije. Gjithashtu, nëse ti pretendon se e do Allahun dhe je prej atyre që e kanë mbushur zemrën me dashuri ndaj Allahut të madhëruar, a mund ta pretendosh këtë gjë nëse ti nuk e njeh atë? Një person nëse do diçka, gjëja e parë që do bëj, është ta njohë atë gjë sepse e do atë. E po kush pretendon se e do Allahun e Madhëruar dhe është i sinqertë në këtë dashuri për të, duhet ta njohë atë. Prandaj dhe dënimi më i madh që mund të përfytyrohet për ata të cilët e duan Allahun e Madhëruar është që të mos u jepet mundësia ta shohin atë në ditën e gjykimit. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala Na ka krijuar që ne ta adhurojmë atë. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i krijova xhinët dhe njerëzit vetëm se që të më adhurojnë. A mendon vallë se mund ta adhurosh atë pa e njohur atë se kush është ai? Mund ta adhurosh? Jo, që është e pamundur. Domethënë që ta arrish qëllimin për të cilin ti je krijuar, duhet ta njohësh Allahun e Madhëruar. Kjo është gjëja e parë. Nëse ti ke mundësi ta njohësh atë, atëherë do mundesh ta adhurosh atë siç e meriton ai. Që ta arrish kënaqësinë me tij. Ky është qëllimi më i lartë që mund të arrijë njeriu në jetë. Për këto arsye vëllezër, ne zgjodhëm që mësimi jonë dhe zinxhiri i mësimeve tona të jetë shpjegimi i emrave të Allahut të Madhëruar. Për këto arsye që përmenda, menduam se kjo është dija më e lartë, me të cilën gëzohen zemrat tona duke kuptuar atë edhe kënaqet Allahu i Madhëruar prej saj. Profeti sallallahu alaihi wasallam u thotë sahabëve, shokëve të tij, shkoni në kopshtet e xhenetit. I thanë o i dërguari i Allahut, kush janë kopshtet e xhenetit? Këta janë mexhliset ku përmendet Allahu. Mexhliset ku përmendet Allahu. Këta janë kopshtet e xhenetit në dynja. Këta janë kopshtet e xhenetit. Edhe në dynja është një xhenet në të cilin nëse nuk hyn njeriu, nuk mund të hyjë në xhenetin e ahiretit. Është ky xhenet që t'i jep Allahu në zemër, kënaqësia, qetësia, që t'i jep Allahu subhanahu wa taala nga besimi dhe njohja e tij. Po kjo gjë nuk arrihet pa njohur atë. Prandaj, siç thamë kjo ishte arsyeja e zgjedhjes sonë të kësaj teme dhe lusim Allahun që të na lehtësojë dhe të na jap sinqeritet ta bëjmë këtë punë vetëm për hir të tij dhe të na bëjë dobi me sa do përmendim. Përpara se të futemi në temë, në thelbin e temës, kemi nevojë për një parathënie e cila është si rruga që duhet shtruar për të ecur mbi të, që të kemi mundësi më më pas ë të të ecim kollaj duke shpjeguar emrat e Allahut subhanahu wa taala, dobitë e njohjes së këtyre emrave, të çdo emri, çfarë përfitojmë ne si besimtarë dhe çfarë kemi prekur ne si besimtarë realisht me to. Kjo parathënie përbëhet në disa pika. Do më falni, se mbase disa gjëra mund të jenë pak edhe të vështira, por janë të domosdoshme për të njohur përpara se të hyjmë tek shpjegimi i emrave të Allahut, për arsye se këto janë si rregulla, të cilët do t'i ketë personi parasysh kur të kur të vijë rradha e emrave të Allahut subhanahu wa taala, janë si ai hendeku i cili nuk nuk e lë njeriun të ikë as djathtas as majtas, por e mban atë rrugën e drejtë. Nuk ka vend logjika, domethënë, nuk mundet që njeriu t'i njohë emrat e Allahut me logjikën e vet. Por emrat e Allahut subhanahu wa taala njihen vetëm me anë të shpalljes, vetëm me anë të Kuranit dhe Sunetit. Nuk mund të njihen me logjikë. Sikurse nuk mund të shtosh Mbi atë që është shpallur me logjikë dhe as nuk mund të pakësohet me logjikë. Për arsye se, njohja e emrave do të thotë që të njohësh Allahun, dhe njeriu nuk mund ta njohë dot Allahun me logjikën e tij, kështu që dhe emrat e tij nuk mund t'i njohësh dot me logjikën tënde. Prandaj është e domosdoshme që ne të kthehemi për të njohur Allahun e Madhëruar tek Kurani, te Libri i Allahut edhe tek Suneti i Profetit sallallahu alejhi ve sellem. rrjedhojat e besimit te emri me radhë. Të besosh që ky është emër, sepse ky është transmetuar në Kur'an dhe në hadithe të sakta të Profetit sallallahu alaihi wasallam. E dyta është të besosh kuptimin që përmban ky emër. Për shembull kur themi Ar-Rahman, kuptimi që përmban ky emër është që Allahu mëshiron, që Allahu mëshiron shumë. Gjithashtu e treta është të besosh rrjedhojat që dalin prej këtij emri. që janë, për shembull, tek emri Ar-Rahman, që Allahu i Madhëruar do t'i mëshirojë njerëzit, krijesat e Tij. Edhe siç i ka mëshiruar në këtë dynjë besimtarët dhe kafirët, do t'i do t'i mëshirojë gjithashtu edhe ditën e gjykimit besimtarët. Pika tjetër është jo të gjithë njerëzit Kanë qenë të privilegjuar që ta fitojnë mëshirën e Allahut të Madhëruar duke besuar besimin e vërtetë dhe duke e njohur Allahun siç e meriton ai. Përkundrazi shumica e njerëzve kanë humbur rrugën e drejtë dhe kanë devijuar nga e vërteta. Kanë shkuar majtas djathtas, i larguar në errësirat e humbjes. Prandaj, këtu do përmendim disa pika që tregojnë se si kanë devijuar njerëzit ose më mirë, cilat janë gjërat në të cilat kanë devijuar njerëzit tek emrat e Allahut të Madhëruar. Për shembull, kemi devijimin që kanë bërë mushrikët, të cilët i kanë marrë emrat e Allahut dhe ia kanë vënë idhujve, si për shembull kemi emrin El Ilah ose Allah e kanë devijuar mushrikët Janë krishterët. Të krishterët e quajtën Allahun me emra që nuk i takojnë Allahut Madhëruar. Allahu është shumë i lartë. Nuk mund t'i mveshësh emra të tillë, siç kanë thënë krishterët për shembull që ai është At. Allahu subhanahu wa taala nuk ka fëmijë, kështu që nuk është At. Ai është krijues i gjithçkaje. Ose siç kanë thënë filozofët, se ai është shkaku veprues me natyrën e tij. Po të futemi ta shpjegojmë ç'duan të thonë filozofët me këto lloj fjalë do zgjatemi shumë në një diçka të padobishme, sepse puna e filozofisë është si puna domethënë e një copë mishi, në majë të malit, është e vështirë për të ngjitur për ta arritur dhe nuk është mish, domethënë i mirë, por është diçka shumë e dobët që s'përfiton gjë prej saj. Kjo është puna e filozofisë. Nuk ka dobi prej saj. Është e vështirë për ta arritur, edhe kur arrin në fund fare gjen që nuk ka asnjë dobi në të. Dhe këtë gjë nuk nuk po e them unë, por e kanë thënë dijetarë të mëdhenj, që kanë hyrë në filozofi dhe kanë dalë prej saj mbasi e kanë kaluar këtë det. Dhe një prej tyre është Razi, një imam i madh i tyre, thotë për veten e vet domethënë Thotë kush e provon siç e provova unë, do ta njohë siç e njoha unë. Domethënë e provoi filozofinë, hyri në këtë dhe nuk la gjë pa pa njohur, vetëm në fund fare doli e sheh që nuk ka dobi fare. Thotë hyra në një det të thellë thotë dhe i lash profetët mbrapa, domethënë pretendonte se ishte më i mirë se profetët. Edhe kuptova thotë që feja më e mirë është feja e pleqve, të thuash Allahu është një, Allahu është një ashtu siç ka thënë Allahu në Kur'an. Pa devijuar, pa futur logjikën, pa e shenjtëruar logjikën, pa e vënë në piedestal e me radhë. Kthehemi në temën tonë, filozofët e quajnë Allahun shkaku veprues me natyrë, në bazë në, në, nga natyra e vet. Kurse një lloj tjetër domethënë devijimi është Devijimi i disa grupeve të humbura, të cilët thonë që Allahu ka këto emra, por nuk besojnë përmbajtjen e këtyre emrave. Ata thonë që Allahu është Semi, Allahu është Basir, Semi domethënë dëgjues, por thonë Allahu nuk dëgjon. Allahu është Basir, domethënë shikues, por Allahu nuk shikon. Ia mohojnë cilësitë Allahut subhanahu wa taala. Kështu që domethënë për këta, edhe këta emra nuk kanë asnjë vlerë fare. Këto lloj gjërash janë shumë të rëndësishme më mbrapa kur fillojmë shpjegimin e emrave të Allahut subhanehu ue teala. Edhe gjëra të tjera. Pikë tjetër që është e rëndësishme për t'u përmendur është emrat e Allahut të gjithë janë të bukur. Kanë arritur gradën më të lartë të mirësisë dhe bukurisë. në dy aspekte. Aspekti i parë është se ato emra kanë të bëjnë me cilësi. Domethënë, po të shikosh çdo emër i Allahut subhanehu ta'ala, i përket një cilësie të tij, e cila është cilësi e plotë në të gjitha aspektet. Nuk ka në të asnjë mangësi. Për shembull, nëse do themi, më themi është mëshirues, nuk ka më mëshirues se ai. Mëshira e tij ka, ka mbërritur kulmin e mëshirës. Nuk duam të zgjerohemi te kjo gjë sepse do vijë një mësim i veçantë vetëm për mëshirën e Allahut të Madhëruar. Këtu vetëm shembull, e themi vetëm shembull për të treguar domethënë këtë si rregull. Emrat e Allahut janë të bukur, për arsye se ato kanë të bëjnë me cilësitë e tij të plota, një, edhe se e dyta sepse kanë të bëjnë me Allahun e Madhëruar. Si thotë Allahu në Kur'an, "Kul ayyu shay'in akbaru shahadatu", kush është dëshmia më e madhe? Kur flasim për Allahun e Madhëruar, domethënë kur shpjegojmë për Allahun e Madhëruar dhe flasim për të, lejohet të përdorim fjalë që nuk janë transmetuar në Kur'an dhe në Sunet. Për shembull, ju them një shembull. Ne themi në gjuhën shqipe o Zot. O Zot. Po të shikosh fjala z o t këto tre shkronja nuk janë përmendur as në Kur'an as në Sunet, domethënë ka thënë në arabisht. Nuk janë përmendur. Nuk e gjen në Kur'an ose në hadithe të profetit sallallahu alajhi wasallam që Allahu ka thënë o Zot. Ose ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam o Zot. Para. Se kjo është shqip kurse ajo është arabisht. Mirëpo, ne jemi të urdhëruar që njohim emrat e Allahut dhe nuk është prej emrave të Allahut Zot. Atëherë, si i bëhet halli? Lejohet të thuash o Zot apo nuk lejohet? Kur ne flasim për Allahun dhe tregojmë për të, lejohet të thuash o Zot. Lejohet të thuash o Zot, sepse ti po tregon për të. Edhe kjo lloj fjale ta jep kuptimin. Ndërsa kur thua, a është Zot emri i Allahut? Zot, a është emri i Allahut? S'është emri i Allahut. Emrat e Allahut janë të njohur, janë të njohur, dhe i kemi në Kur'an dhe Sunet. Kur po flasim për emrat e Allahut, ky nuk është emri i Allahut. Mirëpo kuptimi i emrit të tij, kuptimi i një prej emrave të tij, kështu që si kuptim, kur do të flasim për të lejohet ta shprehësh. Ndërsa, të thuash që apo është apo s'është emri i Allahut, themi jo, nuk është emri i Allahut. Për shembull, Allahu ka treguar që Allahu subhanahu wa taala çfarë vepron me ata që mashtrojnë besimtarët? Ata që mashtrojnë besimtarët, Allahu i mashtron. Si shpërblim për ta. Ky lloj veprimi është i veçantë për ata që mashtrojnë. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që ne nuk na lejohet ta zgjerojmë këtë veprim, e të themi që një prej emrave të Allahut është mashtrues, nuk lejohet. Kjo fjalë njëqind pa një është si përforcim për atë që tha nëntëdhjetë e nëntë, nuk ka asnjë kuptim tjetër. Thotë kush i përfshin ato, kurse në një transmetim thotë kush i mëson ato përmendësh. Kuptimi është i njëjtë, hyn në xhenet. Shikoni se çfarë shpërblimi të madh ka për atë që i mëson përmendësh nëntëdhjetë e nëntë emra të Allahut të Madhëruar. Çfarë kërkon njeriu në këtë dynjë? Ai kërkon xhenetin. Pse falesh ti Allah? Profeti sallallâhu alejhi ve sellem ka thënë, Allahu ka nëntëdhjetë e nëntë emra, njëqind pa një. A do të thotë kjo që Allahu ka vetëm nëntëdhjetë e nëntë emra dhe nuk ka emra të tjerë? Dijetarët janë ndarë në dy grupe në këtë gjë. Shumica e dijetarëve janë të mendimit që ky numër nuk tregon që emrat e Allahut janë kufizuar. Pra shumica e dijetarëve të këtij mendimi. Prandaj Imam Neveviu thotë që kanë rënë dakord dijetarët që ky numër nuk tregon se emrat e Allahut janë janë të kufizuara. Nuk tregon se emrat e Allahut janë të kufizuara, por tregon se këto 99 emra kush i mëson përmendësh hyn në xhenet. Domethënë, numri 99 ka të bëjë me shpërblimin, nuk tregon që këta janë të kufizuara. se profeti sallallahu alaihi wasallam thoshte Allahumma inni abduke o Allah unë jam robi jot ibnu abdike djali i robit tënd ibnu emetik djali i robëreshës tënde nasijeti bijedik balli im është në dorën tënde domethënë ti më drejton mua kështu kuptimi Madin fije hukmuk, gjykimi jot tek mua ka mbaruar, adlun fije qadauk, është i drejtë gjykimi jot mbi mua, es'eluke bi kulli ismin hua lek, të lutem ty me çdo emër tëndin, të lutem ty o Allah me çdo emër tëndin, semmejte bihi nefsek, Kjo tregon që Allahu i Madhëruar ka disa emra që nuk i di askush. Ky është argumenti i parë. Këtë hadith, domethënë e transmeton Imam Ahmedi, Ibn Hibani, Hakim, Tabarani, është hadith i saktë. Edhe ky hadith tregon domethënë që Allahu subhanahu wa taala disa emra i ka fshehur, s'ua ka treguar krijesave. Është transmetuar në hadithe të sakta se Profeti sallallahu alejhi ue sellem thoshte në sexhde, Allahumma inni a'udhu bi ridhake min sakhatik, thoshte, O Allah, kërkoj mbrojtje me kënaqësinë tënde prej zemërimit tënd, wa bi mu'afatike min uqubatik, kërkoj mbrojtje me shërimin tënd prej dënimit tënd, wa bika minke, kërkoj mbrojtje me ty prej teje, la uhsi thana'an alejk, nuk mund të llogaris dot lavdërimet ndaj teje. Ti je siç e ke lavdëruar ti veten tënde. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi nga Aisha radhiyallahu anha, thotë se Hulzem te një mbas një hadithi, kështu profeti sallallahu alaihi wasallam tregoi se ai nuk e përfshinte dot të gjitha lavdërimet që i takojnë Allahut të madhëruar. Edhe sikur të mundej që t'i përfshinte të gjitha lavdërimet, Kjo do thotë që ai do njihte gjithë emrat e Allahut dhe cilësitë e tij, sepse që ta lavdërosh Allahun subhanahu siç duhet, duhet të njohësh të gjithë cilësitë e tij, që ta lavdërosh për cilësitë e tij. Edhe kur ti thua që nuk mund të lavdërosh dot siç duhet, kjo tregon që Allahu paska cilësi dhe emra që ti nuk i di. Prandaj edhe Po profeti sallallahu alajhi wasallam nuk e përfshin dot lavdërimin atë siç duhet, që ta lavdërojë me çdo gjë që i takonte. të cilat shumicën e tyre do t'i gjejmë në Kur'an, nuk mundet që ta fusin njeriun në xhenet nëse njeriu nuk i zbaton ato dhe nuk e adhuron Allahun me to. Dhe adhurimi ka dy lloje. Është adhurim me vepra dhe adhurim me lutje. Adhurim me vepra është të adhurosh Allahun në bazë të këtyre emrave. Kur ti falesh, të ndjesh që Allahu të shikon, sepse ti di që Allahu ka një emër që është El-Basir, shikues. Që do të thotë që Ai shikon, prandaj kur ti falesh, të ndjesh që ai po të shikon. Ellezi jerake hine tekumë, ue tekallubeke fis saxhidinë, siç thotë Allahu në suren Shuara, Ai që të shikon ty kur ti ngrihesh, edhe kur bën sexhde me ata që bëjnë sexhde. Kur ta ndiesh këtë ndjenjë, atëherë ti e ke adhuruar Allahun me këtë emër, që është El-Basir. Edhe kështu me disa emra të tjerë. Del pyetja, Ndërsa, një argument i vetëm, një hadith i vetëm, ku janë përmendur të gjitha emrat e Allahut, ekziston, por është i dobët. Kështu që nuk ka argument të saktë ku janë përmendur të gjitha për njëherë. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija, hadithi i cili ka përmendur të gjitha emrat e bukur të Allahut është hadithi i Tirmidhiut, Duke të falënderuar Ty, sepse Ty të takon falënderimi, la ilahe illa ent, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje, El Hannan, El Mannan, Ti je i butë, Ti je, je mirësi dhënësi, Ti je shpikësi i qiejve dhe i tokës, Bediu Semawati wal Ard, Ya Dhal Jalali wal Ikram. O poseduesi i madhështisë dhe i bujarisë, Ya Hayy Ya Qayyum. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, Një prej transmetuesve ka thënë që mendimi im është ky. Dhe kanë thënë dijetarët që ajo që ka thënë ai nuk më duket e saktë, por e saktë është një jetë tjetër që është po në suren Taha, që thotë inni en Allahu la ilaha illa ana. Këto janë tre hadithe që janë të sakta, janë transmetuar në lidhje me emrin e Allahut më të Madh. që përmendëm. Për sa i përket mendimeve të dijetarëve në lidhje me emrin e madh të Allahut, me sa kam lexuar vetë dhe di vetë, mendimi i parë është i disa dijetarëve të cilët thonë që emri më i madh i Allahut është As-Samed. Ne do ta shpjegojmë inshallah çfarë do të thotë As-Samed. Normalisht domethënë këta që thonë As-Samed janë bazuar te hadithi i parë, ku është përmendur As-Samed. Kurse mendimi i dytë është I disa dijetarëve që thonë, emri më i madh i Allahut është emri i përbërë nga dy emra që është El Hayyu El Qayyum, do t'i vijë radha dhe këtij inshallah, me lejen e Allahut. Edhe këto janë përmendur, po të shikosh te ky hadithi, te hadithi i tretë, ku thamë që emri më i madh i Allahut është përmendur në tre sure, Mbase do ndalemi më gjerë radhën, domethënë kur të vijmë të flasim për për këtë emër të për këtë emër të Zotit ton, Allah. Vetëm se shkurtimisht domethënë dijetarët kanë thënë që ky emër ka përfshirë kuptimin e të gjithë emrave të tjerë të tij. Prandaj dhe e meriton që ky të jetë emri më i madh. Këtë mendim që thamë e ka zgjedhur Imam Tahawi, Ibn Qayyim, edhe dijetarë të tjerë, ky mendim na duket si më i saktë, Megjithatë unë do të tregoj diçka të bukur. Ta zëmë se nuk është ky emri më i madh i Allahut. Çështja është shumë e thjeshtë. A nuk thamë që profeti sallallahu alajhi wasallam ka dëgjuar një person duke bërë një dua dhe përmendëm gjithë duan, dhe ka thënë që vallahi pasha Allahun që e ka lutur Allahun me emrin më të madh. Gjithashtu te hadithi i dytë, atëherë nëse dëshon ta lutësh Allahun me emrin më të madh, me dëshminë e profetit sallallahu alajhi wasallam, bëj këtë dua dhe e lute Allahun me emrin më të madh. Bëje këtë dua, mësoje përmendësh këtë dua, edhe e ke të siguruar që e lute Allahun me emrin më të madh. Normalisht, ngelen gjëra të tjera, përse për të procuar, në të dëshonë që tjeshtë për e kërë që për në për në duar të këmë më dhuar, mirëpo, gjëja më kryesore te duaja është për që më rritë. Gjëja më kryesore, nëse dëshiron që Allahu të përgjigjet, në të sëndë, lutë Allah në gjithë dhe ma. Ky ajet domethënë shumë madhështore. I ka mbyllur portat të gjitha grupeve të humbura. Nuk i ka lënë vend askujt që të devijojë nga e vërteta nëse e dëshiron të vërtetën. Prandaj ka thënë nuk ka si ai asgjë që mos mendojnë njerëzit, mos mendojnë krijesat kur t'i dëgjojnë emrat dhe cilësitë e tij se ai i ngjan krijesave. Prandaj ka thënë nuk ka si ai asgjë. Gjithashtu Kjo pjesë e ajetit është përgjigje për ata që thonë që Allahu i ngjan krijesave. Këtë gjë e kanë thënë ca grupe të humbura të shijave. E kanë shpikur shijat. Ndërsa pjesa tjetër e ajetit që thotë dhe ai është dëgjuesi dhe shikuesi, ai është dëgjuesi, shikuesi, Është përgjigje për ata të cilët thonë që Allahu nuk ka asnjë cilësi dhe nuk ka as emra ose nuk ka vetëm cilësi, siç janë ndarë në disa në disa grupe. Allahu subhanahu wa taala me pak fjalë i ka kthyer përgjigjen të gjithë atyre që e kërkojnë të kotën. Nuk ka si ai asgjë. Mbaje mend këtë. Vendosi përpara syve të tu. Dhe e poshtë saj, nënvizo një qind viza, nuk ka si ai asgjë. Ai është dëgjuesi, shikuesi. Një prej dijetarëve, Osman Shoketi, ka vdekur Allahu e mëshiroftë, ka bërë një libër tefsiri, ka thënë domethënë një dobi shumë të bukur në lidhje me këtë ajet. Përse Allahu i Madhëruar ka thënë nuk ka si ai asgjë dhe më pas ka thënë dëgjuesi, shikuesi, pse nuk ka përmendur një emër tjetër? Disa emra të tjerë, por ka thënë dëgjuesi, shikuesi. Thotë mbase prej dobive është sepse dëgjimi dhe shikimi, si dëgjim e shikim, ekziston te krijesat. Ekziston edhe te krijesat. Dhe ku qëndron domthonë bukuria e kësaj gjëje? Se megjithëse edhe krijesat kanë dëgjim dhe shikim si Allahu, prapë ai nuk është si ta. Për të treguar domthonë që megjithëse ekziston dëgjimi dhe shikimi, prapë Allahu nuk është si krijesat. Për t'ia mbyllur portën çdo kujt që mund të mendojë se ka ngjashmëri. Kurrë në botë. Çdo lloj përfytyrimi i joti për Allahun është jashtë Nëse do themi për shembull banane, rrush, fik, e të gjitha këto ndodhen vetëm emra, sepse realiteti i tyre ndryshon krejt. Duke pas parasysh që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që në xhenet ndodhen ato gjëra që nuk i ka parë sy, nuk ka dëgjuar vesh dhe nuk ka përfytyruar njeri. Domethënë, Xheneti është diçka që s'e përfytyron dot njeriu, sado që të thuhet që kjo është kështu, është ashtu, ka këtë, ka të bardhë, ka të kuqe, ka të verdhë, nuk e përfytyron dot. Nuk e përfytyron dot. Është aq larg mendjes së njeriut, është aq larg, aq madhështor, aq i bukur sa nuk e përfytyron dot mendja e njeriut. Kjo është një krijesë e Allahut, që e ka krijuar Allahu, e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, dhe e ka mbjellë me dorën e tij xhenetin e Adnit. Njeriu nuk e përfytyron dot. Po krijuesin e tij, krijuesin e xhenetit, a mund ta përfytyrojë dot? Prandaj duhet që njeriu gjithmonë të largojë mendjen e vet nga ato nga nga gjërat që e çojnë tek përfytyrimi e asaj që nuk lejohet. Allahu subhanahu wa taala është aq madhështor sa njeriu nuk e përfytyron dot. Dhe nuk i është lejuar ta përfytyrojë. Prandaj ti e pas gjithmonë. Nuk ka si ai asgjë. Ai është i dëgjuesi, shikuesi. Këto ishin disa pika si parathënie për mësimet e ardhshme. Me kaq e mbyllim domethënë mësimin e sotëm.